Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ilal masjidil aqsa al ayah wa qala Allah taala fil qur'anil azim innal ladzina qalu rabbunallah istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam istaqimu qad sabaqtum sabqan ba'ida kapayunan Bapak Dr. Hidayat sareng reng-rengan pimpinan pangawasan hadirin kaum muslimin dauhan Kangjeng Nabi istaqimu prak gerak istiqomah istiqomah teh anceg tegak lurus cek bahasa barudakma sing nanyur ulah gagal leongan Siga Bitung Sumair tapi sing anceg page tong gaga leongan siga Jaipong tapi sing anceg page perjalanan Anjeng teges jauh ceganggjeng nabi naha perjalanan alam semesta naha perjalanan manak waktu nugus kaliwatku anjente jauh lamun ningal mimiti ayam manak di alam dunya di zaman Nabi Adam dugi kayuna jauh lamun ningali ka kehidupan agama Islam Oge paras jauh lumppangna Islam teh bareng jeung ayana manusia diberelaan kuungal nabi Islam dibelaanku Nabi Adam tepi kaamprok jenggarwa pul-puluh tahuntum jauh waktumuka diliwate Islam dibelaan ku nabi Noh beaanan di keem bababarenngan jeng umat jauh lala perjalanan hirup teh jauh lalakona perjalanan melaan agama Islam teh Islam dibelaan ku Nabi Ibrahim belaanan diduruk ku Raja Namrud Islam dibelaan ku Nabi Zakaria tapi kadira gaji tina mastaka parat karena sampean Islam dibelaan ku Nabi Musa ku Nabi Isa Nabi Panungtung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bababarenngan jeung para sahabat Kangjeng nabi 20 tilu tahun canengajaran wartuang melaan Islam daibu Te Kuduera sayanya namaku Pangeran pernah nyipang sekeih Siti Aisyah umul mukminin sab nabi wafat ulam tuangku sahabat dipang mencid kendoma barengdek di tuangtetulus kaburuuci soca nga berbai diaroosku sahabat naun margina umul mukkminin betekersa tuang umul mukkminin Siti Aisyah rodhiallahu Anhha ngawaler tetega kami tetek dahar daging deh sabab sapan yang jumeneng ti kawit di lairgend duugi kawafat di Rasulullah macan ngajaran nuang daging sakrut be na untuk teh melaan Islam Islam dibelaan ku sahabatbat nabi Kapan Sayyidina Hamzah dugi kakal keluari patuangan anak ditojjo ke tumak para jauh urang tehpang teges jauh kotumkon ibu geno hadir di dia sarang simkuring kapungkur ramut tehhiideng ikal A nama hijji dua ges Bardas simkuring bijil buuk bodas didudut ayaang keemppo didudut hiji bijil tilu didudut tilu ampir kabeh bodas koek siah mangsa bodok tebenang di halangan cikeneh satuta kapongngker baktum sab jauhpang dauhan Kangjeng nabi watumminanimalannyun galuang galeong kakenca kakatu mengkol kakatuhu kaimanan anjun dengdek lantaran kabeg batku kabeengan tepikacul ibadah panai ettik jelemak keun salat lantaran sibuknying harepan marema atautawaga leong kakenca lantaran anjen kabeg batku kafakiran jeng kukamiskinantestik supir salat nu tadinya sok salat lantaran dek maraban anak pamajikan nyakal setir cek nabi fa atuh an de rugi na gede pisan. langsung naga jauh pisan sabab berjalanan Anjun ge jauh modal anjun geus gede na atuh bemunrek kupur zaman ayakan kene karek berosottina patuangan ibu Islam tibubudak kakolot naken jadi ngendoran anteng ibadah zaman ke ngoora kakolot naken jadi muappeskusabab sakit cek nabi ististaimu sing nanyur atuh sing tegak lurus istiqomah ngarana sanes istiqomah dina jahat tapi istiqomah dina sae malah pernah Kangjeng Nabi di sumpinganku sahabat dauhan sahabat mugi diterangkan ku Rasulullah kajisim abdi naon arimata holangna agama Islam apa saja inti dan hakikat Islam itu Nabiwalarkul ucapkankujen aman tuhbillah Abi iman ke Allah ta aya di Pangeran aning Allah nngan hiji hijna nula tak khuduhu sinatu wala naum nutara pernah keentepankupanyakit nunutan kajjen saluk Allah nuad nngan hiji hijna nulam yalid dualam yuulad nuanakan teincuan yang tadi anak keente diincukan sikapnate sumest tapi tegaga leongan nceng tegak lurus tega gebaku karsstiomah muka hij muka 2 Ari sikap Istiqomahku para ulama dibagi karena tilu tingkatan ka hiji Iiqomah lambmbe lamunlammbe na sok istighfar tiapta salat nu iststiqomah tedaken ngecagen istighfar sibuk ibu dek jengkar ka Jakarta salat subuh rusuh mobil nges ngagohan likum likum beres salat tewiridan gajeleng naik ke kendaraan te aya salah na istighfar jeng tasbihh dina kendaraan naon salah ibu badka pasar te aya salah na istighfar jeng tasbihh dina beca sing Angger sing istiqomah biwirna diharapkan dimana lamba perntos istiqomah Suganre nyered kana lebet man sabab iststiqomah nu nomor dua tapi paling istimewa istiqomah hate tungtung nama tepi kani kal keluar nyawa tini mang kudu copplok iman jeung Islam sabab dina atina yakin yen Allahin wajib diPK cinta iwati Allah jeung Rasulna boro-boro dibandingkan jeung ke anak kapamajikan sanajan kadiri sorangan masih keeh cintakah Allah jeung karosulna nukatilu dimana lisan jeung H perantos Angernanjr Istiqomah kakarabijil watak nukatilu Iiqomah badan fisik dimana lisan H jeung badan perantos ngahiji Istiqomahna taal datang waktu salat Tse datang waktu puasa temu ingkat bulu punuh panba lamanya di mana 5 poii Ka puasa teh orangrang Kampung sok ngaut Ka pasar ka paredekmeli degena di pasar bahasakolot disebut urang lemuk orang ngali lintuh awak dan sabab isuk kre di beggangngan ku puasa bete bangirun bisi kaburuk bulan puasa datang tanu istiqomah mater itu dek hapan puasa di dago-dagowahlalila puasa datang hari urangma paling-paling nga dago-dagodina bulan puasa Iha A dek datang asar ke legut malah budak nubanghormah radio di puter-puter gelombang naka Surabaya sugan ayah Adan maghrib nu dina waktu asar tanu iststiqomah Ma itu Hai atuh dina peringatan dinami Eling Iromiraj dinten jumlah na kaum ibu sake seeurna pengapunten paratosjannten fitrah manusiawi ad lalaki teh so resep ka awewek teh cara awe-wewe meren reseppun kalaki loba-lobat ke dina eling isromi Iraj siang ngajerit kan ma suci muga-mga urang dipaparin sikap jiwa nu istiqomah ari da salat masa dayana oge parantos selebaran sekali wamahuh jakat kan tenan malah sok amak dina pe leahh teka bagian pedah mere na wungkul kasiming aya gohazali menihan temhan tem eling isromi na naon maksud na ceksiming rek ngaweteken kayakinan ka Allah jeung karosulna. muka dua rekmere eling ke jelemak bisi pohon karena salat sabab Dina bulan Rajab bisaan bejana mimiti di wajib gun salat bulan itu mimiti di wajib genana salat jadi kurang lebihwih atauing diisrojeng dimiana Kajeng Naekawawa naba mupatimun disebut ulang tahun di wajib genana salat usum ulang tahun Ay namanya nuboga usaha gede ulang tahun dimana tepung tahun teh lamun untung anu payeh gedeema tepung tahun paehna ulang tahun paeh disebut ha ayaah ulang tahun kawin malih Jami anarang 24 tahun disebut kawin perak 25 tahun disebut kawin emas tilu tahun disebut kawin tammaga segala ulang tahun aya netgan can aya ulang tahun nyerahken lahir baru dak ulang tahun tahun dilahir ke tepung tahun ulang tahun teh kue kue seede piring tanban lilin senget lilina yupku anakaknya dibarenngan kurhatahnu Iiqomah Ma itu danku robbunallah Allah Pangeran Abdi Nuserbamaha Tea ibu deknganunke bumima tuh kedepruk salat dek init disebut salat safar pop bebeja kanuoggana ya robban Gusti Pangeran Abdi kajjelemakage badde di piHP ke ngan jelemah masuk nunutan Iiroompok teh kagungan Gusti dibanda kujisim Abdi Abdi Maskadar bezi terhakguna pakai Abdi badde mios titip ya Gusti roommpok kagungan Gusti diwangsul Kende ka Gusti supaya dijagi ku Gusti ulaayaucoceng Abdirek mios eke di mana Abdi wangsul angsul Kende kajjisim Abdi kalyan Ridho Gusti mundi ganti maku bahasa agama jurut yang keluar ti bumi ashaubiallah wastarut turun atina lega percaya cea lagi inung nang di PHP karena paras malah lebihwih dikarona ke Allah geges di PHPken sosok ibu ke Allahcaan kurang aku di dia miian malah lamun ayaah pamajikan anu tauhidnak itu sok dibantah kusa sagala Allah to gitu di alam dunya setan untuk sok a a lamun budak ring dokter nyagerken nyager Allah subhanahu Wa ta'alaak gede hati pun anak dur lamun ngesumping teh dokter anak simkuring tangan de i i teh anaksumping dokter ma dada Waduhitas nga doa ama kecing dek cek pribados kapun bojo pak engalkan dokter panggil kekeke kami dek laporan lah ke Allah dek salat lah ih hantam salat gewat dokter tapi kata percayaan eh teh pemajikan kiai siga kumaha pemajikan bangsat ya. bawa anak ke dokter bawa anak ngadehus ke Gusti Allah bejakan ke dokter bejakan ke Allah Ya Allah pun anak udur amanat Gusti abdi tenyaah kamanehanana kanyaah teh pamereti Gusti kumergi sakitu paparin kamatihan ieu dokter ku Gusti paparin ketepatan di ngubaranana ku Gusti bebeja Ibu nganyuk artos kata tangga kergenting dari alam dunia mah ukur boga jeng teboga pan ker teboga mah unyak anyuk kabeneran tatangga tesopan pan sok nyeri tapi kapok awas ya dibejaken kuing kasih anu entong meningkah Allah bebe bebe jelemah mecan puku nulungan keeppro salat kok ngomong Robban jisim Abdi kadempetku rezeki tatangga tepi ketemercaya malah ngahina entong didwaken goreng temenang umat Nabi Muhammad ga dewaken goreng doakan sing hadek Tamihan rezeki naing agengker eta jelemah tapi barenganku kasolehan Gusti watirku Ab paparinku Gusti nu ageng bari segemakerjisim Abdi itu telapor ke Allah bebeja robbun Allah bongan Allah gesti aku pangeran nane atus agala ge kudu dibejaken ka Gusti Allah boga susah bejaken ka Gusti Allah boga bungah bejaken ka Gusti Allah taalamun geskiitu jamina nanti Allah ke karena datangkernu iman Iiqomahmah falafun Alaihimwalahum yazannun punya boro-boro di landa banjir bolo-bolo didatanganku Kamiskinan boro-boro didatanganku panyakit kia mah oyak-oya gande nga gebru jelemanu iman Istiqomah mah seri seri pan urang masalah telat datang ge singsat mana hujan ba maneh tehriflaki dangdan sore-sore ganti baju nu boga mobil naik mobil nu boga motor naik motor pan ibu tegesmuingbul punuk Ari ba Sy de jelemak nu iman Istiqomah Matara gigi pegagan naon sabab sabab bogaungan Nu ma tinggi je ma bagr Allah robul alamin tabi si ba pedegoong di bumi cek ibu teil awas ya Bapak anak kami dibeken ke Allah lamun iman siun urang masien kene kudukun butah huruf pernya simkuring kamaritas ngaji ti anyur pagi dululan ayah kebun jeruk se hektartesemplak daun-dauna acan ditanya kesimkuringi aman dia itu jeruk Ohingalon oh, margi aya Abah gitu kumaha lamun aya nu putak peti kanubatur kuno boga kebunten langsung diwartos keun ke Abah haritakeneh melenung bete tapi kasihun dibejaken ka'ah na Ari dibejaken ka Allahun simih ibu bejaken ka Gusti Allah Islam rukak bebeja ka Gusti Allah Gusti Islam diruksa kunung waun beken panoknut nasila lain orang ke Allahila rent ayat bebeja ka Gusti Allah rezeki boga bebeja ka Gusti Allah anak Gering bebeja ka Gusti Allah anak cager bebeja ka Gusti Allah ulah resep bebeja dina waktu susah wungkul tapi kuru dayak bebeja dina waktu bunga lamuntu falaaihimtupanyakit siun di alam dunyawala ya mual kesah mual bimbang mua resah sa bogaunungan Allah robbal alamin namun ibu kagungan tetangga jadi hansip lengena segged suku tanagana sekali numrak sekutal pansok legaatinya Mu ayah budak burung teh awas ya dibejaken ke sobat Aing atau ibu kagungan sobat nyobat jeung gubernur misalnya Idangdak kegedaan awak teh awas lamun RT kangu dibeken ka gubernur tapi can ayah umat Islam nu gedehati lantaran Boga Allah canga Allah maulah dibeken Allah lain mentatali sap Allah be Allah cebu tehmanu iman lamunspok jelemanu iman bebe ka Gusti Allah siun ibu datang nemu sapfirkubukah ngomong Allah awas gomun pojok ke papathan cerik harita kene kontan ganti cerik naku serri lamun tuh bisa nyalurkan cimata cerik ka Gusti Allah men tahampura Nu mana nyeri hati ngecelak cimata gewat wudhu cog salat Gusti pengkoken hati Abdiulah ngadawakan goreng ka batur pinter nyalur geci panon Istiqomah ahnya tak susah ngadon istomah banding siga angka salapan angka salapan mendatara robah dibanting-banting nggak mana-manager beda je angkat tilu angka genep angka 7 hiji kali salapanpunya salapan dua kali salapan 18 disebutmah 18angkan namapan jeng hiji dijumlah Ken jadi salapan tilu kali salapan 27 hari 2jeng 7 salapan opat kali salapan tilupuluh genep Ari tilu jeng genep salapanger lima kali salapan opat Ari opat 5 salapan lima kali salapan genep kali salapan 50 opat hari 5 jeng opat coba tujuh kali salapan genep puluh tilu Ari genep jeng tilu salapan kali salapan delapan puluh hiji Ari delapan jeng hiji salapan salapan kali sepuluh salapan puluh Ari salapan jeng nol cucungik angka salapan mah anger weh dibanting-banting ke mana-mana begitu jadi nu yakin boga dunungan Gusti Allah eta kayakakinanang kangana didesek ku kalakuan ibadah salat ngarana ulah lettik hati falaaihimwala ya mual gedakganginan jadi lamun ibu di bumi gaga leonan may manastiomah ijinn Widiankuring badai nemmbongken Con Jamin Istiqomah tong Sakali waktu Sayyidina Utsman Ibnu Affan balanya barang keluar negeri Patali di Madinah dilandapecklik Sayyidina Utmanas sahabat nomor tilu mantu Raulnya kasepnya bengharnya ahli surga beda jeng urang e banget sibernuk kaga blogg tempat aya Adilakuraunigar sahabat nabi ahli surgalik di Madinah gejelik impimpo barang di Syria kadangmu tukang-tukang dagangku para spekulan dan tukang dagang panline teh senya karena untungun tehh ngadennge Sayyidina Utsman ngirim ke barangmeli barangti luar negeri atau tukang dagang rabeng ngadehes Kayidina Utsman barang nuker diba kam Madina ditarikiku ekor onta dua kutala me ku lain dijual kedina Utman diat ngange barangker di perjalanan tak tukang dagang sarumping ngadehus Ka Sayyidina Utman pansok itu lain nanya di mana barangker di Singapura keehpan tukang dagangang ada husan ketikanyakal barang teh tong tulus dikaken ayaping kau Umanir mumininin saabauh barang teh me ayaal sa sabarna ditariku sarebu ekor ontak ku macet tukang dagang kasrina Utsman At urang PCRW Ko Abdi dibatian sabu jadi 2000 sa kilo gugujengrina Utsman datang Darang tongdi dibatian Abdi tilu kali lipat tilu k Nurang opat kali lipat dibatiank Nu lima kali lipatrang genep kali lipat tanut terakhirmahjuh kali lipat kukuring dibatian Anje jual Kakuring ing teges naduwi ti malah dibatian 10 kali lipatcalawak panda tukang dagang itu percaya sahman ngebatian 10 kali lipat kuringjuh kali lipatpangde- ngangebatian 10 kali Sayyidina Utman jawab manja Hasanatiu asru amzaliha Allah robul alamin cek Allah hiji teh dibatianku kami 10 kali di alam dunya di akhirat 700 kali manamah ukurjuh kali barihiat rakyat tapi kami maumunang untung ti Allah 10 kali di dunia 700 kali di akhirat tegedagang malah Panaiyidina Abu Bakarmat tapi kalaudis barang teh dipakaimelahan agama teh kurang mantong kitu kitu teing bisi pamajikan tapi kajadi jadi kufur lamun nempok salaki sangsara da awewe mah gampang pisan eta teh siga balon pan istri mah di mana-mana kayaknya datang rezeki gede pudeg-deg ngalintuhan lengit rezeki rungkut meotan siga balon kati isan tilu poe we boga rezeki pan gado teh tapi jadi tilu tingkat geuning dina TV nya ing apal kerus jadi gedegado tilu tingkat tingkat dua tingkat tilu ngomong rugi cara Istiqomah Abu Bakar tapiki malah didek waktu perang tabu harita ngumpul kendana Abu Bakarmahdi keruk kue kabeh kerdana perjuangan ker kepentingan agama ker kepentingan umat tapi kalau di punten bu Sayyidina Abu Bakar teh jelema benghar bu mertua Rasul sahabat utama nu asup ka sawargana moal dipariksa ta Abu Bakar mah raksukan teh ibu geus teu bisa dikaput dikaput pelebah dia soeh pelebah dia dikaput di tukang soeh tihareup rapuh kawas nang sigat kaos patromamat akhir nama kerutupan orate baju bakatku dikaput ditabal nahse dianyamku kawat kudu iin ibu Teko Allahbu urang majasa boro-boro jeungng Sayyidina Abu Bakar pan baju dua kali makaga istri menges ditumpuken era Bapak Na Abu Bakar mah dugi ka dianyam ku kawat anjeunna mah seuri we sugan humargung sugan ditembong-tembong hayang ka deuleu hmm, teu seuri biasa we tapi rasulku anjeun nu ngangres ningali mertua anu mulia anu babarengan ti mimiti berjuang ningali raksukan tapi ka dianyam ku kawat ngaberbei sosok rasul ngangres harita keneh lungsur Jibril Muhammad Allah nanya ke Abu Bakar nga langkungan kami tanya ke ke Abu Bakar eta baju tapi ka dianyamku kawawatenetateri do nanya Allahnya tapi ngahajawe ngarah nabi naros atuhpok Raul naros badda Abu Bakar Allah naros nga langkungan Jibril eta raksukan bagiika dianyamku kawawateri doatan napite ngocet Abbu Bakar ngajawab ne lain ya Rasulullah lain keutusan Allah tapi langsung ke Allah Ilahi Ckabbu Bakar Ilahi bujeng-bujeng rezeki nutiasa di Allah kujisim Abdi nyawa nutaya dagangan ang gaun ke Gusti Abdi Ridho dan lain gaduh Abdi hmm. hari tak eneh Jibril kontan sesuran karo Rasulullah Muhammad tepiken salam ti Allah ke Abu Bakar pekk pan rasaken takku Ibunu iman kumarahana la mau dikirim salam kuno Agung ditaku Raul aya sekeikma Abu Bakar di bumi Nu diantun ke ke garwa jengkerputra bar gelenyu Abu Bakar nu manis lahir batin kuma nga jawab na suur guling gasahan ia massimkuring mulai nyaritakan anu awam tingkatan santri terkadang Kyai dan tenngerasanun seuh jeung tenngerasan cukup Boga Allah jeung rasulnahlah gagal leongan cekabu bakar kenaon rezeki manga dah Allah memah bengar tebeak manga eke kurang Masya Allah tabarkanlah malah kaum ibu nu istqomah kayakakinan putra Kangjeng nabi Siti Zainabku nabi dikawinkan Kaabul as anak narobi dikawin ke nanak memeh nabi narima Wahyu teges nadina zaman jahiliyah ngan kawin nalain kawin jahiliyah tetep nabi memillata Ibrahim maifah kawin Islam gubrak nabi narima Wahyu harita kene uhan nabi Zainab maneh wajib milu hijrah kammadinah mangga rasuldahuhan rasul tapi wayah na kudu bebejala kaslaki maneh kumagutipan salaki murik kaminyarik Islam atau bebe ba na barudaki tumburan bebas Rasul di piwaang pinah kam Madinah hijrah ngaranak wajib gernu Iman nuturken Hayu urang pinah kammadinah gitu cek Siti kuma kami mual init kam Madinah maneh menangpangmikirkan ditaku ibu kuma perasaan istri Nu Satya Ka Allah jeungng karosulna dek init nuturken perintah Allah dicareku selaki ibu rek salat dicaku ba kemara rasaan Rasulullah ya Rasulullahan Bapak budak candinan maulah ini tuturkan Kapan musrik Gusti kaminya murikta ah, diserahkan ulah waka sabab Allah canita maneh kudu Pakisah nabi kam Mah unggale dibujuk Abdul al poek dibujuk Abdul As supaya pinah ke Madinah Ken baik ba Islam Maldina naon kurasul 6 urang pinah ke Madinah maal malah bulan harap kami rek perang je Bapak maneh pangemutkan ku ibu lamun ibu kaguan ramate jegger misalnya ku ibu kusalaki ibu rek dippaahanku merasa ia mau utusan Allah rek di perangan kusalaki eh meatkan diri ngejerit ke Allah ya Allah ya robbana enggal gera lungsurken aturan kawinku supados Rasul tiasa bertindak ngungkulan di sim abdi khususna dan Rasul Allah matarawani bertindak nyen hiji tindakan muncan ayat aturanana ungal poe jejeritan ke Allah bari tawab jerut Abul As init kabadar merangan kangjeng Nabi tapi Allah tuken Rasulullah ayah dina keuntungan 70 jelema pihak musuh paeh di badar termasuk Abu Jahal 70 jelema ditangkap basah termasuk Abul As mantu Rasulku anjen parantos ngalangkungan ussa beberapa persidangan akhirnya diputuskanun ceganggjeng nabi ia tawanan perang bisa dibalikin dari ka kula wargana tapi kalawan syarat ditebus umumkan mereka Mekah eta pangunguma nabi dugi ka Siti Zainab Siti Zainab ngerasa bunga salaki te giningan ayakeneh tapi kudu ditebus li raga ayabusna rummpu rampak kanatengahna iwati ayang ulawi kang kallum eta ko korong teh lain menang melisalaki di situ Khodijah. waktu kawin jeung Abdulul as mate Behar nugelis meng tapi rezeki emmak beak dipakai berjuang ku Rasul Allah Maridho kabinabina aya karenatengah nugelis putra cikalti Rasulullah didudut hari takng korong sangken kam Madinah Rasulullah ke nebus Bapak baruuda barang tepi kam Madinah Kangkalung lamun lain utusan Allah kudukapahan nabi ngagres mengres bareng gubrad kallung dawahuh kong korong teh kong korong ti anaking mengki itu di namanah bari nangis rasul sekali bertinak bertinak bikin yakabatul malng korong tibu sala atau Ab as kal keluar dabar beberapa amit kan nabi Tenun gejrut leman tokah kam Mekah dibujuk deku Siti Zainab Bayyu urang pinah kam Madinah mahal kami bulan Harrap maladek perang Deng ba maneh tuh mangkuk sama baraha waktu turun ayat dinu maha suci aturan nupatalije masalah etak ce Allah lalahwalalahun surat almum tahanah ayat 10 tipe gitu maksud awawe nummu minat nu muslimat hak di kekepan pulalaki muyrik at ti harita Sitiab menang pantok ngauh kaca na Hay u pin bertinak cukup kamiku maulah ke Anjen jeng nuturkan an sigaku Maha nyeri hati kami tapi anj bedego terus gitu soteh lantaran can aya aturanti Allah a nama Allah geus nyarek kami itu menangku maulah ke anj lamun Anjen ke Islam boro-boro dihalangan keomongan jajar keun pedang tu 7h likur kodi kami malal rendak init ke Madinah jurut dua anjeng putra Orok init ke Madinah 500 kilonganklengdina padang pasirtumpak kontak ist sing tegak lurus singceng bakal kerasa ngennah nah iman jeung Islam lamun Anjenun Istiqomahiti pengajian orang ngabudayakanun salat saming wesakalimajeng carage jeng putra orang ngadidik putra neempuh ke kau urang dina poe kia ga-mga kecelaksi soca ibu sing jadi sabab menang pangam ti Allah lengkah na ibu tibumi kadio sing jadi sabab menang hidayah je taufe ga-mga tutur ke doa simkuring urang cekap ke sakit pengajian hadirin kaum muslimin anu mulia anu bener na uraian simkuring agama nukaliru nama tinaka kaliruan simkuring sorangan muga-muga Allah ngahampura sok tuturkan simkuring rek ngejerit kanuma suci urang sasarengan ngaduana. Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah nu istiqomah matara kitu da ngaku Rabbunallah. Allah pangeran abdi nu serba maha teh ya, ibu dek ngantunkeun bumi teh kumaha tuh keddeprouk salat Dek init disebut salat Safar Po bebeja kanuoggana ya robban Gusti Pangeran Abdi kajjelemakage badde di piHP ke dengan jelemah masuk nunutan I roompok teh kagungan Gusti di Pibanda kujisim Abdi Abdi Maskadar bezi terhak guna pakai Abdi badde mios titip ya Gusti roommpok kagungan Gusti diwangsul kede ka Gusti di supaya dijagi ku Gusti ulaayanucoceng Abdirek mioske dimana Abdi wangsul wangsul Ken kajjisim Abdi kalianyan Ridho Gusti mundi ganti maku bahasa agama jurut kal keluarti bumi as hadubima Syahhi Allah wastaulha hadydahwahayarut turunlang Atina lega percaya ceka lagi inung nange sih PHP gen karena yang Bars malah lebihwih tikarona ke Allah geges di sosok ibu mi ke Allah u aku Oke u mimikian malah lamun ayah pamajikan anu tauhidnak itu sok dibantahku salahna segala ka Allah toing gitu jelemah di alam dunya setan sok a a lamun budak dokter nyagerken rumah nyagerken Allah subhanahu Wa ta'ala eta gede hati hati pun anak uddur lamun ngesumping teh dokter bawa anak ka dokter bawa anak ngahus ka Gusti Allah bejaken ka dokter bejaken ke Allah ya Allah pun anak uddur amanat Gusti abdinya ah keanehan anak kanya ke pamerti Gusti kumergisak itu paparin kematihan dokterku Gusti paparin keteatan di nenggu baran anakku Gusti bebe Ibu nganyuk artos kata tangga Ker Genting dari alam dunyama ukur jeng teboga panker teboga mau unyak anyuk kabenan tatangga teopan pansok nyeri tepi kapok awas ya dibejaken kuing kasih anu entong meningka Allah bebe bebe ka jelamacan puku nulungan kedepuk salat Po ngomongrokban jisim Abdi kedempetku rezeki tatangga tepi ketemercaya malah ngahina tong didawaken goreng temenang umat Nabi Muhammad nga dawaken goreng doakan sing hadek Tamihan de rejeina na sing ageng ker eta jelelma tapi barenganku kasolehan Gusti watir Abi paparinku Gusti nu ageng bari segemakerjisim Abdi eta telepor ka Allah bebe Robbunallah bongan Allah gust di aku pangeran nanek sagalage kudu dibejaken ka Gusti Allah boga susah bejaken ka Gusti Allah boga bungah bejaken ka Gusti Allah taalamun geski jamina nanti Allah ke karena datang kernu iman Istiqomahmah falafun alaihimwalazanun boro-boro di landa banjir bolo-bolo diatanganku Kamiskinan boro-boro didanganku panyakitku mah o-oya gande nga gebru jelemanu iman Istiqomah mah seri we seri pan urang masalah telat datang genge singsat sanes mana ujan ba maneh teh Arik selaki dangdan sore-sore ganti baju nuboga mobil naik mobil nuboga motor naik motor pan ibungemuring gabul punuk Ari bapak si de ka manangan u kitadangdan we lemak nu iman Istiqomahtara gigi began naun sabab sabab boga duungan Nu tinggi jeungng ma bagr Allah robul alamin tabi si bapak pedong di bumi cek ibu te awas si baku kami dibeken ke Allah lamun iman urang mas kenek kukun but hurufannya simkuring kamaritas ngaji ti anyur pagi dulan aya kebon jeruk se hektartesemplak daun-dauna acan ditanya kusimkuring aman dia itu jerukal margi aya Abah hari gitu kumaha lamun aya nu putak peti kanubatur kuno boga kebunten langsung diwartosken ke Abah hari takkeneh melenung bete tepi kasihun dibejaken ke Abah nah dibejaken ke Allahun simih ibu bejaken ka Allah ulah resep bebeja dina waktu susah hungkul tapi kudu daek bebeja dina waktu bunga lamun kitu fala khaufun alaihim moal kaentepan kupanya panyakit di alam dunya walahum yahzanun Mual keluh kesah mual bimbang moal resah sabab boga dunungan Allah Rabbul Alamin lamun ibu kagungan tetangga jadi hansip lengena segede suku gana sekali numrak setal pansok lenya aya budakung teh awas ya dibejaken sobat Aing atau ibu kagungan sobat nyobat jeung gubernur misalnya keaan awas RT diken ka gubernur tapi can ayah umat Islam nu gedehati lantaran Boga Allahmoga Allah maulah mun punpojjo ke papathan cerik hari tak kene kontan ganti cerik naku serri lamun bisa nyalur ke cimata cerik ka Gusti Allah men tahampura Nu mana nyeri hati ngecelak cimata gewat wudhu cog salat Gusti pengkolken hati Abdi ulah ngaken goreng ka batur sing pinter nyalur ke ci panon iststiomah ah nya tak susah ngadongin gen istiqomah mah anceg hesenngan banding siga angka salapan angka salapan mendatara robah dibanting-banting ga mana-manager beda je angkat tilu angka genep angka 7 hiji kali salapan gespunya salapan dua kali salapan 18 disebut mah 18 angka namapan jeng hiji pan dijumlahkan menjadi salapan tilu kali salapan 27 hari 2 jeng 7 salapan opat kali salapan tilu puluh genep Ari tilu jeng genep salapan Angger lima kali salapan opatpul5 hari opat je 5 salapan lima kali salapan genep kali salapan 50 opat hari 5 jam opat coba 7h kali salapan geneppul tilu Ari genep jeng tilu salapan kali salapan 80 hiji hari dela 8 jeng hiji salapan salapan kali 10 salapan hari salapan je nong cucungik angka salapan mah anger weh dibanting-banting ke mana-mana <laughs> begitu jadi nu yakin boga dunungan Gusti Allah bari eta kayakinan teh anger kaangranana didesek ku kalakuan ibadah salat ngarana ulah letik ati fala khaufun alaihim walahum yahzanun mual gedak keginan jadi lamun ibu di bumi gagalleonan wa manastiomah ijinn Widiankuring bad nemngken contohjal Istiqomah tong Sakali waktu Sayyidina Utsman Ibnu Affan balanya barang keluar negeri Faali di Madinah dilandapecklik Sayyidina Usmanteah sahabat nomor tilu mantu Raul nya kasepnya bengharnya ahli surgauh beda jeng urangger banget sihbern kaga tempat ayah atau Adilaku lanceraun pan rugi 7kur koep Jawa Beng Kergar sahabat nabi ahli surga peclik di Madinah gejeli gue impimpor barang di Syria atau kadangmuut tukang-tukang dagangku para spekulan dan tukang dagang mau panlinet senya karena untung ngange Sayyidina Utman ngirimkan barang mulai barang ti luar negeri atau tukang dagang rabeng Sayyidina Utman barang nuker dibawa ke Madinah nanti ditariku seribu ekor ontak kutal tan me 2000 ku lain dijualku Uman diat ngange barangker di perjalanan tak tukang dagang sarumping nga ada hus kasdina Utmanok itu dimana barangker di Singapura keehpan tukang dagang mengada husantetenyakal barang teh tong tulus dika ti hari aya suping kau Utsman ir Mukkminin saabahanga galuh barang teh sa kilo meal sa sa kilo sabarna ditarik saribu ekor ontak ku macet tukang dagang Karina Utsman atau urang peCRWku Abdi dibatian sarebu jadi 2000 sa kilo gupujengrina Utsman datang Daa urang tong 2000 Kodi dibatian ku Abdi tilu kali lipat tilu ribu cek Nusa orang Dai opat kali lipat dibatian cek nusa orang Day lima kali lipat cek nusa u genep kali lipat tanu terakhir mah tujuh kali lipat kukuring dibatian Anj jual kakuring urangpirarutgal leongnya SIMkuring mal kuatnyauh datang barangdina usum peklik panuh nga jual bisa sadekmakdina Utman ngajawab bari diplomatis samaangkluknan wanitai ngebatian 10 kali Kakara Sayyirina Utsman ngajawab manja Ababil Hasanatilahu asru amzaliha num Allah robbul alamin cek Allah hijite dibatianku kami se 10 kali di alam dunyana di akhirat na 700 kali maneh mah ukur tujuh kali bari hianat ke rakyat tapi kami mah menang untung ti Allah 10 kali di dunia ratus kali di akhirat tegedaganginan malah pan Sayyidina Abu Bakar mah tepi ledis barang teh dipake melaan agama teh urang mah entong kitu kitu teuing bisi pamajikan tepi ka jadi kufur lamun nempok salaki sangsara da awewe mah gampang pisan eta teh balon pan isstrima di mana-mana kayaknya datang rezeki gede pudegdagg ngalin Tuhan lenggit rezeki ungkut meotan sehingga balon kati issan tilu poe boga rezeki pangadote TV jadi tilu tingkatni TVnya simkuring apal kerusahatikk jadi gedegadote tilu tingkat saya tingkat dua tingkat tilu ngomongngese deh cara aja Istiqomah Abu Bakar tapizeki malah di nedek waktu perang tabu harita ngumpul kendana Abu Bakarmahdi keruke kabehkerdana perjuangan kekapentingan agama kekapentingan umat tapi kalau dis Pu Sayyidin Abu Bakargar mertua Raul sahabat utama nuasubwargan mual di Pariksa tak Abu Bakarma raksukante ibu Guste bisa dikaput dikaput pelah die so pelah die dikaput di tukang so tiharep rapuh kawas nang singgat kaos patromahir nama kerutupan oraate baju bakat ku dikaput di tabal Neese dianyam ku kawat izin ibu Allahbu urang majasa boro-boro jeungng Sayyidina Abu Bakar pan baju dua kali istri menges ditumpuken era Bapak hmm. Abu Bakar maduwimku kawat An nama suargung sugan dibongbong ka hmm, biasa tapi Rasulku anngers ningali mertua ke u mulia nuba bareti mimiti berjuang ningali raksukan tepi ka dianyam ku kawat nga berbai rasulgres harikeneh lungsur Jibril Muhammad Allah nanya ke Abu Bakar nga langkungan kami tanya kemuka Abu Bakar eta baju tepi ka dianyam ku kawawat nanya ke lain Allahnya Allah tapi ngahajawe ngarah nabi naros adpok Raul Abu Bakar Allah naros nga langkungan Jibriltararaksukan dugi ka dianyamku kawawateri doatant Na Bakar ngajawab ne lain ya Rasul Allah lain keutusan Allah tapi langsung ke Allah Ilahi ce Abu Bakar Ilahi bujeng-bujeng kiasa dikusim Abdi nyawa nutaya dagangan ken ka Gusti Abdi Ridho lain gaduh Abdi hmm? hari tak eneh Jibril kontan sessaran karo Rasulullah Muhammad tepiken salam ti Allah ke Abu Bakar pekk panrasken takku Ibunu iman ku ma rasa la dikirim salam kuno Agung Hai dita Raku Raul aya sekeikma Abu Bakar di bumi Nu dikantunken ke gar wajengkerputra bar gelenyu Abu Bakar Nu manis lahir batin tea ah. ku nggak jawab suur naon bahe nu dikantunkan di bumi rezeki ketuangan gar wajeng putra tehlah rasullahu cekap jisim Abdi Magaduh Allah ya sarang Rasul Allahbu nu iststiomah u boro-boro ngabogaan rasa cukup Boga Allah jeung rasul guling gasahan masihkur nyaritakan anu awa tingkatan santri terkadang Kyai dan tenngerasa seuh jeung tenngerasan cukup Boga Allah jeung rasullah gagal leongan Abubaar kenaon rezeki manga dah Allah memah Bengar tebaak mangake kurang Masya Allah ta malah kaum ibu nu iststiqomah kayakakinan putra Kajeng nabi Siti Zainab ku nabi dikawinkan kabul as anak narobi dikawin kenana memeh nabi narima Wahyu teges nadina zaman jahiliyah ngan kawina lain kawin jahiliyahtetep wa nabi memillata Ibrahim maifah kawin Islam gubrag nabi narima Wahyu hari tak keehdahuhan nabi zainab maneh wajib milu hijrah kam Madinah man rasuldahuhan rasul tapi wayah na kudu bebe jahila kasalaki maneh mikirkan dari takku ibu kuma perasaan istri Nusatiiya kalau Allah jeng karosulnah dekit nuturkan perintah Allah dicare kusalaki ibu rek salat dicaku ba kemara rasaan bebe karo Rasulullah ya Rasulallahningan ba budaknan candinan maulah ini tuturkan Kapan musyrik Gusti kami genyang ngo musrik Ah, tadierahkan ulah waka sabab Allah canah maneh kudu Pakish nabi kam Ma al dibujuk Abalek dibujuk Ab As supaya pinah kam Madinaken bay ba na Islam Maldina naon ku rasul 6 ulang pinah kam Madina maal malah bulan haep kami rek perang jeungng Bapak maneh pangemutkan ku ibu namun ibu kaguan ramate jagger misalnya ku ibu kusalaki ibu rek dipahan ku merasa ia mau utusan Allah rek di perangan kusalaki eh meatkan diri ngejerit ke Allah ya Allah ya robbana enggal gera lungsurken aturan kawin supados Rasul tiasa bertindak ngungkulan jisim Abdi khususna da Rasul Allah Matarawani bertindak nyin hiji tindakan Munca ayaah aturan nanah alpoek jejeritan ke Allah baritawa jurut Abul As inikabaadadar merangan Kangjeng Nabi tapi Allah nangtukken Rasulullah ayadina keuntungan 70 jelma pihak musuh payah dibadar termasuk Abu Jahal 70 jelma ditangkap basah termasuk Abul As bantu Rasul saparan ngalangkungan sab berha persidangan akhirnya diputuskanun cekangjeng nabi ia tawanan perang bisa dibalik ke dariikakula wargana tapi kalawan syarat ditebus umum ke mereka Mekkah eta pangungman nabi dugi ka Siti Zainab Siti Zainab ngerasa bunga salaki te giningan ayakeneh tapi kudu ditebus lit uhragatu aya ke nebusna rummpu rampak karena tenna iwati ayang nguwi Ka kallum eta ko korong te lain menang melisalaki di Si Khodijah kawin jeung Abdul as mate Behar nugelis tapi rezekimak beak dipakai berjuangku Rasulullahdhobinabina aya karenatengah nugelis putra cikalti Rasulullah didudut harita kong korong sangken kam Madinah Rasulullah ke nebus Bapak Baruda barang tepi kam Madinah Kangkalung lamun lain utusan Allah kudukapahan nabiganggres mengres bareng gubrad Ka kallung dawah kong korong teh kong korong ti anaking mengki itu di namanah bari nangis rasul sekali bertinak bertinak bikin ya katul korong tibu atau Ab As keluar dabar beberapa amit kan nabiun gejmangamkah kamukah dibujuk deku Siti Zainab Bayyu urang pinah kam Madinah maal kami bulan Harrap maladek perang Deng ba maneh tuh mangkuk sama baraha waktu turun ayat dinu maha suci aturan nupa tali jeung masalah etak Allah laullahwalalahun surat al-mum tahanah ayat 10 tipe gitumaksud awawe numuk minat nu muslimat hak di kekepan pulaki muyrik at ti harita Sitiab menang pan nga kage ba nabar hayyu urang pin Ma kami bertinak cukup kamiku maulah ke Anjen nuturkan anj Sigaku Maha nyeri hati kami tapi anj berong terus gitu soteh lantarancan aya aturanti Allah A nama Allah geus nyarek kami temunangku maulah ke anj lamun anjen ke Islam boro-boro dihalangankuomongan jajarkan pedang 7h likur kodi kami malal rendak init ke Madinah jurut dua anjeng putra Orok init ke Madinah 500 kilonganngkleng Di Pang pasirtumpak ontak sing tegak lurus singcenng bakal kerasa ngennah nah iman jeung Islam lamun Anjeun Istiqomah muliti pengajian urang ngabudayakan salat samingsakalilimajeng ge jeung putra urangan didik putra nempuhken kau orangrang dina kiamat muga-mga kecelaksi soca ibu sing jadi sabab menang pangamurati Allah lengkah na ibu tibumi ka dia sing jadi sabab menang Hidayah je taufega-ga tutur do asiming orang cekapken sakit pengajian hadirin kaum muslimin anu mulia anu benerna uraian simkuring et agama kaliir na matin kakaliuan simkuring serangan muga-mga Allah ngahammpua soktu turken simkuring rek ngajerit kan umama suci kurangrang sasangan ngadu anak Bismillahirromanirrohim Subhanaumma wabi hamdka wat ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.